šta je rukija, znači da objasnite definiciju rukije i način kako se rukija uči. Rukija, znači da uzmemo Kur'an i Kerim kao vid lijeka, da tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala, znači sa nijetom da te kur'anski ajeti budu lijek i borba protiv džinskog svijeta koji nas napada. Znači da na takav način učeći ajete kroz Kur'an tražimo da nas Allah subhanahu wa ta'ala izliječi. Učenje ruke znači može biti da čovjek uči sam sebi i to je najpohvalniji stvari a da neko znači ko je slab ko nije jakoga imana znači da se nad njemu uči i ako vidimo tragove znači potrebe da nad nekim učimo Kur'an to nam je obaveza da ne on ne traži od nas kako bi ga Allah subhanahu wa ta'ala zaštitio od džinskog svijeta koji napada i pokušava čovjeka odvojiti od hajirli dijela i zato rukija znači, vid borbe protiv sihara, protiv džina i svi bi, znači, bića od koji zavode čovjeka u zabludu.